إلى قوله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا i do kraja kuranskih ajeta suri Al-An'am. Kaže ovaj ashab, radi Allahu ta'ala anhu, ko hoće da oporuku Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Na koju je preselio, neka prouči i neka dobro, pomno, prostudira i vidi oporuke iz suri nam u o kojima ćemo inša Allah nešto progovoriti. I znate, braću moja draga, kad čovjek odlazi iz kući na dugačak put, u tim posljednjim trenucima kad izlazi, ostavit će važne stvari u emanet oporučit svojoj ženi i svojoj djeci stvari koje su bitne. Neće reći kad krene na ženo, zaboravio sam ti kažem metla je za vratima ili nemoj zaboraviti položiti kravi ili tome slično. Nego će reći krupne stvari. U tom kontekstu kao da Abdullah ibn radi Allahu ta'ala želi da ti kaže halo, pogledaj malo. Obrati pažnju, poslanik se nam odlazi i ostavlja svoj ummet. Nikada se više neće sresti sa svojim ummetom na dunjaluku. Ono na čemu je poslanik preselio i što je u emanec ume umetu, jeste ovih deset vasijeta. Jeste deset oporuka koje se nalaze u ovoj suri Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je, braćo moja draga, veoma bitno da shvatimo, da vidimo, da proučimo te pouke i kada bi musliman i muslimanka sa tim oporukama preselili Allahu subhanahu wa ta'ala, da se ne ogriješe od te vasijete, od te zabrane ili ako se radi o naredbama, bilo bi, braći moja draga, dovoljno. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, reci Muhammed sallallahu sallam, ta'ala, etu ma rabbukum alaikum. Kao da poziva Allah subhanahu wa ta'ala Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da se popne na uzvišeno mjesto. Da se popne na brdo i da okupi svoj narod kao pastir što okupi svoje stado. I vi znate da je znao poslanik sallallahu se popeti na brdo u Mekki i pozivati Kurejiši da se okupe oko njega. Što upućuje na značaj, na važnost oporuka, na važnost propisa koji slijedi, na važnost zabrana koje će Allah subhanahu wa ta'ala spomenuti. Dođite da vam kažem što vam vaš gospodar zabranjuje. I na prvom mjestu, da ne činite širka Allah subhanahu wa ta'ala. Braćo, znači, nećemo govoriti o pogubnosti širka. Jer mislim da se radi o populaciji koja zna što znači širk, koja zna značenje i štete koji proizilazi iz toga. Ali ovom prilikom želim napomenuti jednu bitnu stvar, a to je da ne budeš, brate moj, od onih koji kad prouči ili pročita u tekstovima Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa da Allah naziva nešto širk, da pomisliš odmah da se radi o širku koji čovjeka izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Jer na četiri načina Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem opominju i ukazuju na grije i definišu grije. Jedan od njih, prvi taj metod jeste da dođu u tekstu Kur'ana i sunneta da Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sa sallam nazivaju neko djelo širkom. Kao što kaže Allahu poslanik sa sallam, ahlefu ma yakhafu ala ummeti, ashirku al-asgar, fasuil anhu fa qala ar-riya. Najviše što se, za što se bojim svom ummetu jeste mali širk. Ali pa rekao Allahu poslanik sa sallam mali širk. Pa je bio upitan o njemu, pa je rekao o pretvaranje, da čovjek ustane i obavlja namaz i uljepša svoj namaz ili neki drugi ibadet, ciljen da bi ga ljudi vidjeli. Dragi moji brate, kad pročiš kuranski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o širku, nemoj misliti odmah da se radi o širku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahide. وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا ولئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u jednom kazivanju na osnovu tefsira Ibn Abbas radijallahu ta'ala ovdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o Ademu alaihi i njegovoj ženi Hawi. On je taj koji vas stvari od stvara od jednog čovjeka, od Adama alaihi I stvorio od njega, od njegovog rebra, radi Allahu ta'ala I kada je Adam alaihi imao polni odnos sa svojom ženom, kažemo na osnovu ovog tefsira, Ibn Abbasa i kada je hava ostala trudna u početku trudnoći. Dok je još plod bio lahak. Dao Allahe da bejna na saliha da ne kunenne mine šakri. Ako nam daš hajli plod, da se dijete rodi zdravo i živo, što bi naš narod rekao, a? da bude pačno, da nije sakato, da nije krnjavo, da nije čoravo. Mi ćemo ti zahvaljivati. Jer pogledajte, svaki čovjek Svaki bračni par, pogotovo prvo dijete kad trebaju da dobiju. I ako Allah subhanahu wa ne daje odmah u početku, a? Prepadnu se, sikiraju se, brinu se, a? Je problem kod njega, je problem kod nje. A pogotovo koga Allah iskuša godinama da nema dijete. Spreman je, braću draga, da ode i desno i lijevo. I nema ljekara, i nema hođe, i vratara, i gatara. A? da ne ode i ne zatraži lik. I čovjek te gobi pa makar se radilo mušiku, vi znate, vraća se Allahu subhanahu wa ta'ala. Adem alaihi salam bio je poslanik, ali u ovom kontekstu u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori za njega i za njegovu ženu. Obećali su Allahu da će zahvaljivati, bit će zahvalni. فَلَمَّا أَتَهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أَتَهُمَا A kada je Allah subhanahu wa ta'ala im dao, a ili dijete, rodilo se dijete dobro, zdravo, pačno, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala učinili su širka Allah'u. Zar je moguće da bi Adam a.s. učinio širk? Nemoguće. Nemoguće da je jedan poslanik učini širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Kažu učenjaci koji tretiraju ovaj kuranski ajet u kontekstu Adama a.s. kažu to je bio širk u imenu. Ne u ibadetu, ne u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer došla je predaja istina, slaba predaja, koju navodi Albani a, u silsila da je prošao Iblis pokraj čovjeka, pokraj Adama i njegove žene. Jer su umirala djeca, umirala su mu djeca, pa im je ubacio, pogledajte šupu, ubacio im je sumnju. Ako mu nadijete ime Abdul Harif, a vi znate da je od najdražih imena Allahu subhanahu Abdullah. Je tako? Robstvo Allahu, kad čovjek pridoda svoje dijete rob, da bude Allah, Abdurrahman, Abdullah ili tome slično, neko da Allahu subhanu dala imena. Ali ne, ovdje je rekao da pridoda robstvo, dijete svoje Harifu, nekome drugom ima Allahu, azevođer. I to su učinili. Jer su mu umirala djeca. I onda je Allah subhanahu wa ta'ala kao iskušenje poživio to dijete to dijete i na ovakav način, samo što je nadio. Adem a.s. dijetu Abdul Harif ime, pogledajte Allahu subhanahu wa ta'ala naziva da je počinio širk, ali se ne podrazumijeva, braćo moja draga, i to je pojenta o čemu želimo, o čemu govorimo, da ne znači širk koji čovjeka izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Dok je ispravno mišljenje, Allah najbolje zna, kako kaže Ibn Taymi rahmetullahi da jedan dio kuranskog ajeta se odnosi na Adama i na njegovu ženu, a da drugi dio kuranskog ajeta se odnosi na njegove potomke, na bilo koga od njegovog umeta, jer je nemoguće da bi neki od poslanika mogao počiniti širka Allah subhanahu wa ta'ala. Drugi način jeste da za neki grijeh Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallam kažu da je kufr. Nemoj misli, dragi brate, da je odmah to kufr koji čovjeka izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala, vjeri. Jer kaže, Allah, jer kaže Allahu poslani da su dvije stvari kufr kod njegovog ummeta. A ta'nu fin neseb, on nije ala al Da napadneš čovjeka za njegovo porijeklo, da mu kažeš da je kopile, ili da mu kažeš da njegov babo nije taj i taj. To je jedan od velikih grijeha. I kaže Allahu to je kufr Allahu azze wa naricanje, preveliko naricanje za umrlom osobom, kad vidi ženu koja plaći, koja udara se možda po licu, koja cijepa odjeću, koja čupa kosu sa sebe, nemoj da kažeš da je to kufr koji čovjeka izvodi iz vjere, nego jeste to od velikih grijeha, ali dragi moji brate, ne, djelo koje čovjeka izvodi iz Allahovi subhanu ta'ala vjere. Kada Allah poslani sa sredom si babul muslimi fusuku, no u kufr. Psovanje muslimana je fusuk, pokvarenjaštvo. A ubijstvo njegovo, i šta? Kufru. Ali ne, braćo moja draga, koji čovjeka izvodi iz vjere. Ko ubije vjernika, namjerno, s predumišljanjem, jeste, na njega se odnosi kazna. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما Nije za jedan grije, braćo moja draga. Nije Allah subhanahu wa ta'ala sastavio ovako teške stvari, kao za ubijstvo čovjeka vjernika. Pet kazni. Pet kazni. Kazna mu je džahnem. Ostaće u njemu dugo. Allahova sržba je na njemu. Allah ga je proklio i pripremio njemu žestoku kaznu. Zato kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam Lejse minna men hamele silaha Nije od nas ko digne oružje na nas. I to je treći metod izražavanja za dotični grijev. Da Allah poslanik sallallahu alaihi se odrekne od nekoga. se tog grijeva. U ovom hadisu Allah poslanik sallallahu alaihi odriče se od onoga ko digne oružje na muslimana. Kaže imam Auzaji na značenju hadisa bila nije sličan nama. Međutim, Ebu Ubejd al-Qasim ibn Salam, eh, Ebu Ubejd al-Qasim ibn Salam, komentarišući mišljenje imama kaže da nije ispravno i nije ispravno, nego treba, braću moja draga, nositi ove tekstove Kur'ana i sunneta onako kako su one. I da one upućuju na veliki grijeh, ali da znamo da počinju s tog grijeha ne izlazi iz Allahove subhanu wa ta'ala vjere. Imate četvrti način, četvrti metod, da dođe negacija imana kao za počinioca bluda, kao za počinioca, kao što znate, one krađe ili pijanice, gdje je Allah poslanik sa zanegirao čovjeku, vjerniku iman. Ali to podrazumijeva negacija potpunog imana, ne imana u potpunosti, jer čovjek bludnik, koji je vjernik, koji je vjernik, iako bi to uradio, on ostaje vjernik. Vjernik, shodno svom imanu, pokvarnjak i krnjavog imana, shodno svome fisku i shodno svome pokvarnjaštvu. I druga oporuka, kada Allah subhanahu ta'ala obilu validin ihsana. I roditeljima dobro činite Znači, moja draga, spomenući, spomenut ću samo jedan hadith Allahu poslanika sa sallam. Koga bilježi Ebu Dawud u svome Ibn Mađe također, od Ebu Sejda, Sa'idija radijallahu ta'ala anhu. Koji kaže, bejnema nahnu džulusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, idh ja'a rajulun min bani salama fa qala ja Rasulallah, هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم Kaže ovaj ashab radi Allahu ta'ala anhu jedni prilike smo sjedili sa Allahom i poslanikom sa osam. I došao je čovjek iz plemena Benu Seleme. Pa je upitao Allah poslaniće ima li nešto da je ostalo što mogu raditi od dobrih dijela za svoje roditelje. Mogu li činiti dobročinstvo svojim roditeljima nakon njihove smrti? Pa je rekao Allah poslanik ima. I spomenula je pet stvari. Pet stvari koje čovjek može uraditi nakon smrti svojih roditelja. U ovome hadisu. As-salatu alaihima. Da doviš Allahu subhanahu wa ta'ala Kad si na namazu, a? Poslije namaza. Kad god se sjetiš, kad vidiš kuću koju ti je babo ostavio u nasljedstvo, kad vidiš zemlju, brate moj, koju je tvoj babo nekad obrađivao, vidiš voćku koju je posadio, sve to posjeća čovjeka nakon babine smrti na njega. Reci Allahu smiluj mu se. Allahu vedi ga u džennet, Allahu prosti mu. To je ono što možeš činiti za svoga babu nakon njegove smrti. Voli stihvaru lehuma i da tražiš oprost za njegove grijehe, za njegove grijehe, za roditelja. U infadu ahdima min I da ispuniš ugovore i dogovore koje je tvoj babo imao za svoga života. Skine kim je tvoj babo relacije, dogovore. Od dobročinstva tvoga prema tvojim roditeljima, prema tvojoj majci, prema tvojoj babi i da ispuniš taj dogovor. U osirtu rahimjem leti la tu salu illa bihima. I da održavaš rodbinske veze, jer da nije bilo tvoga babe, dragi moj brate, ne bi imao rodbinskih veza. Ne bi imao amidžu, ne bi imao tetku, ne bi imao dedu, ne bi ti Allah dao priliku na takav način da imaš priliku sebi zaraditi dobročinstvo za održavanje rodbinskih veza. Zato održavanje rodbinskih veza sa rodbinom tvojih roditelja je dobročinstvo prema tvojim roditeljima. U sa ima. I da budeš plemenit prema prijateljima svoga babi i svoje majke. Dobročinstvo. Znate, Allah poslanik sam znao zakljati kurban, pa bi poslao kurban prijateljicama Hadidže radi Allahu ta'ala. To je vid poštovanja, to je vid dobročinstva prema ženi i nakon, njegove, i nakon njene smrti. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala oporučujući dalje ولا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم I nemojte ubijati svoju djecu. Nemojte ubijati svoju djecu iz straha od neimaštini. Mi hranimo i vas i njih. Braćo, skoro je bila statistika u dnevnom nalazu. Imam je kod kući kopiranu. Zastrašujući su podaci. Zastrašujući su podaci abortusa koliko je izvršeno u federaciji. To je katastrofalno. Kada bi muslimani bošnjaci na ovim prostorima sebi uzeli jedan od prioritetnijih ciljeva i zadataka, da nijedna porodica ne bi smjela biti manje, manja od troje djece. Vjerujte, za samo 30-40 godina možda i manje, Vidjeli bi ko bi bio ovdje gazda, ko bi bio ovdje babo. Znači, obratite pažnju. Porodica koja ima jedno i dvoje djeci, ta porodica je osuđena na propast. Prijeti joj da neće imati ko naslijediti tu kuću i to ognjište. Nestaće nas. Kad smo postali većina, kolika tolika, kakva takva, u svome na svome, kao što narod na ovim prostorima, koji ima svoju historiju, koji ima svoju tradiciju, pobili su nas u tri i pol godine. Zato, braćo, obratimo pažnju. Poslanik sallallahu alejhi je postakao vjernike da dude laduda valud. Fa inni mukathirum bikum umame u fir riwaye al anbiya yawm al qiyamah. Želite žene lijepe koje vam se sviđaju, koje će vam roditi djecu, jer ja ću se ponositi vašom brojnošću pred ostalim narodima, u predaji pred ostalim poslanicima na sudnjem danu. Zato nijedna porodica, kaže muslimanska, ne bi trebala da bude ispod troje djece a pogotovo muslimani, braći i sestre koji su svjesni, možda ćeš bolje uložiti, možda ćeš bolje uložiti svoje vrijeme, možda ćeš bolje uložiti. A? Mimo takvih projekata, neko može da uloži u učenje, neko uči. I to je rješenje, i to je odgovor, i to je spajanje hadisa Allahu poslanika, za zemlju dođe čovjek kaže, koje najbolje djelo kaže džihad. Koje je najbolje kaže znanje, kaže dobročinstvo i tako dalje. Shodno čovjeku, shodno njegovim mogućnostima, šta je za koga. A ako nisi u dobru, brate moj, ahirete, daj budi u dobru dunjaluka. Na kraju krajeva to ti najbolja investicija, to ti najbolja penzija za svoju starost. Sutra, od petero šestero djece, nek Allah uputi dvoje djece. Nek dođu sutra samo nek ti pruže po 100 eura u starosti. Imaš penziju. Pazite, to je rješenje. I mnoga rješenja, a da ne govorimo u kaburu, da ne govorimo na ahiretu koje ćeš naći ako bude tvoje dijete hajruli. Ohrabrujući su, ali poprilično malo ohrabrujući podaci, da ipak u federaciji rođeno u protekloj godini 21 ili 22 hiljade djeci. A kod njih tamo rođeno je samo 11 hiljada. I vidite oni, a, šta rade sve? Šta rade sve da bi postakli reprodukciju? od dječjih doplataka, od vapaja na televiziji, ovo ono, jer umiru. Jer često sumnjam da njih ima 800.000. Vojno sposobni od 800.000 po vojnim nekim proračunima. Pazite, 10% ljudi sposobni za borbu. Znate šta to znači, braćo moja draga? Kontajte, razmišljajte na koji način. te gledamo stvari na 20 godina, na 30 godina, na 50 godina. Zato Allah subhanahu wa ta'ala iz mnogih drugih razloga mudrosti koji znamo i koji ne znam, zabranio ljudima da ubijaju svoju djecu. Pogotovo iz straha o siromaštini. Nahnu nas zupukuma i jahu. Mi i vas i njih hranimo. što drugi kuranski ajet, mi i njih i vas hranimo. Smisao zašto Allah pandala kaže vama, prvo, vas hranim, pa ko je vas odhranio? Ko vas hrani 30-40 godina, bolan, pa hranit će tvoje dijete, šta se sikiraš? Zato obrati pažnju na ovu zabranu i treći vasijet Allaha subhanahu wa ta'ala. I nemojte se približavati što, svemu što je ružno. Prije svega se misli na blud, ali može se misliti, podrazumijevati u ovom kuranskom ajetu, na bilo šta. I javne i tajne, i javne i tajne grijehe. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja draga, ovdje spomenuo nemojte se približavati. Jer sva sredstva koje vodi do harama, bio i šta? Haram. Zato tu kumru. Koje je šerijsko pravilo? Vidim ciljeva i ne ciljeva. Cilj, haram, sredstvo cilj. Jeste. Ako je cilj, znači, haram i sredstvo do toga, harama biva šta? Haram, baš tako. Zato je Allah poslanik svoj sallam, zato Allah svoj sallam naredio vjernicima. Kulil mu'mini je min wa Reci nek obore poglede svoje, nek čuvaju stidne dijelova, dijelove svoje. Jedan od učenjaka, Ali, kaže, obrati pažnju. Allah prvo naređuje da spuštaš pogled, pa onda te ga čuvaš stidni dio svoj. Tek onda da čuvaš polni organ. Jer ako sačuvaš pogled, sačuvat ćeš i stidni dio svoj. Kad ti tražite od njih, imate neku potrebu, trebaš nešto da pitaš, da tražiš od žene, traži za zastora, to je čišće za vaša srca, i iz srca I tako dalje, i tako dalje propisa, koliko god hoćeš došli šarijatu, sve u cilju udaljavanja i razdvajanja vatre od benzina. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون i nemojte ubijati onoga koga je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se ubija. Osim da pravda to ne zahtijeva. S pravom. Vi znate, braći moja draga, da je jedno od uzvišenih ciljeva s kojim je došao šarijat, pravo čovjeka na život. Pa makar se radilo, i to sam više puta ponavljao i opet ponavljamo, makar se radilo o čovjeku nevjerniku, s kim muslimani imaju ugovor, s kim imaju muslimani dogovor, s kim muslimani imaju dogovor, kao muahid koji je u dogovoru sa muslimanima ima primirje, ili je čovjek dinija koji živi u islamskoj državi, prihvatio je da živi u njoj. Ili čovjek, mušik koji je stežir, Moj nahadu minan mušikine Pa Fađirhu hatta jesma kelam Allah. Ako jedan mušika zatraži od tebe utočište da živi kod muslimana, da čuje Allahu subhanu ta'ala vjeru, kao što je stepen vizi, da muslimani daju nekome vizu da dođe da živi kod njih, da vidi kako muslimani živi, to je slično. I najneugledniji musliman kad daje manet čovjeku, nevjerniku, kršćaninu, židovu, njegova riječ, braćo moja draga, vrijedi kao halife. Pazite. I najmanji, najneugledniji čovjek od muslimana kaže ja uzimam tog i tog kršćanina u zaštitu svoju, ne smije niko da ga dira. Svi muslimani, čitava zajednica ima da poštuje to i niko ne smije da ga dirne. Poslanik sa selam brać Madra je ušao u emanet kod Adija ibn Mutima. Mušika kad se vraća u taj. Nije smio da uđe poslanik svoj To se emaneti, to se dogovori, to su braćo moja draga krupne stvari. Ljudi su za riječ ginuli, davali svoje živote. I potom je bio islam poznaje po emanetu, po islušavanju ugovora i dogovora i tako dalje i tako dalje. Pazite, propisi džihada i propisi rata imaju svoje mjesto, imaju svoje vrijeme, imaju svoje propise, učenjaci knjige napisali oko toga. Ali isto tako propisi mira i dogovora, i emaneta, i ugovora, i tako dalje, isto tako imaju svoje mjesto, imaju svoje vrijeme. I kada Allah subhanahu ta'ala zalikum oslakum bihi la'allakum ta'qinun. To vam Allah oporučuje da budete pametni. U ovih pet vasijeta nalazi se, braćo moja draga, pamet. Ovo je inteligencija. Ko se bude okitio sa ovim zabranama, odnosno ko se bude klonio ovih zabrana, Allah mu je podario razum. Biće razuman čovjek. Biće razuman, razuman čovjek. Vola takavu mali tim illa billati je ahsen, hatta šudde. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nemojte se približavati imetku jetima. Osim na najljepši način, kaže ima muđahid, trgovina. Najljepši način je trgovina da uzmeš jetimov i metak, ako si ti određen da vodiš računa o jetimovom i metku, a? da uložiš taj imetak da ne propada. Jer vi znate kad bab umre, kad bab umre, kome bab umre prije punoljestva, taj se u šerijatu zove jetim. Znači nije jetim u šerijatu kome mati umre. da braćo, mala digresija, obratite pažnju vi kao očevi, ili koji će sutra biti. Dijete, makar se rastavi od svoje žene, što često puta braća prave greške, makar se rastavio, ne možeš da živiš sa ženom, vodi računa o svom djetetu, jer dijete mora imati babu. Nije Allah subhanahu ta'ala spomenuo mudri savjeti majke, nego mudri savjeti babe Lukmana alaihi salam svome djetetu. I nije šerijat džabe, propisao da je jetim ko izgubi babu, a ne jetim, onaj koji izgubi majku. Jer dijete mora imati autoritet, mora imati pažnju, mora imati odgoj. Pazite, koji dolazi od strane babe na ovakav jedan način. Pa kome babu umre, brine se njegov djed, brine se njegov amiđa o imetku. Njegov amiđa, njegov djed. Treba, ima pravo da uloži imetak da se razmnožava u biznisu, trgovinu, gdje vidi da je najbolje kao što je, s druge strane, o čemu učenjaci govore, a, dozvoljeno i da se uzme naknada za brigu i vođenje o jetimu i tako dalje. A kad dijete postane punoljetno, isproba se u da razumno, da može sam preuzeti svoj metak, tada mu se vraća njegov metak u posjed. Wauful kejle wal mizane bil qist. La nukellifu nefsen illa I kad vagate, vagajte pošteno i pravedno. Braćo, obratite pažnju da Allah subhanahu kaže mi ne zadužimo čovjeka iz njegove mogućnosti. Kaže Ibn Zemin rahmetullah ali, obratite pažnju na ovu stvar, jer ukoliko bi se desilo da čovjek iskreno želi da vaga, pa mu se omakne na vagi, nema zato grijeha, jer Allah subhanahu wa ta'ala šta? Ne zadužuje čovjeka iznad njegove mogućnosti. Znači vagaš nešto, ne ti se desi, promažiš, ako nisi namjerno, Allah ti prašta jer je Allah subhanahu wa ta'ala svezao ovdje propis za mogućnost. Trudi se, budi pravedan, pošten u vaganju, koliko možeš, a ako ti se omakne, spada grijeh, spada grijeh sa tebe. Osma poruka, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ Kad govorite, govorite pravedno. Pa makar bilo i protiv vaših najbližnjih. U tome, braćo moja draga veličina ljudi. لا يجمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى Nemojte da vas mržnja, to što ti mene mrziš ili ja tebe. A? Ne do Allah subhanahu wa ta'ala. Ali da se desi, da zamrziš nekoga. Nemojte da te mržnja. U odnosu na jedan narod, Navedi da budeš nepravedan. Allah pojasnio, braću draga, ko su kršćani. Allah pojasnio ko su židovi. Allah pojasnio širk mušika i tako ali kada je pravednost, kod Allaha subhanahu wa ta'ala pogledajte, osobina savršena, bez ikakve manjkavosti. Opet Allah govori da su kršćanima bliži od židova. I jedni i drugi Ali pravednost, braćo moja draga, ne želi Allah subhanahu ta'ala da kaže nešto što nije tačno. Obratite pažnju. Pravednost. I to je ono što dovodimo dovodilo muslimane da su generacija, pogledajte, odmah iza one koja je dočekala muslimane, sva prilazila u islam. Sva prilazila u islam. Zbog pravednosti prije svega. Diže parnicu, poznat slučaj, židova, protiv halife, protiv alije, ili ne bi taliba, zbog pancira ili sablje. Koji to sud može danas privesti predsjednika države da odgovara? Koji sud? u islamskoj državi privodi sud halifu Aliju radi zbog židova, ne zbog muslimana, zbog židova koji živi u državi <coughs> muslimanskoj. Imaš ti dokaz da je tu, kaže pancir, ali Elena nema. Židov slagu, potvorio ga. Presuđuje kadija u korist židova, kada je to vidio židov, kaže, kelmišad, gotovo. Pazite, to su, to su postupci, to su metodi pred kojima čovjek nema riječi. Kad govorite, govorite pravedno, pa makar bilo protiv vaših najbližnijih. Ugovor koji imate sa Allahom, deveta oporuka. vraća moja draga, ugovor koji imate sa Allahom subhanahu ta'ala, od naredbi i od zabrana, Naš ugovor. Ispoštujte taj ugovor. Da biste imali pravo kod Allaha subhanahu ta'ala da vas u džennet. Zalikum bihi la'allakum tadhakkarun. To vam Allah oporučuje da biste se prisjećali. Ko bude upotpuni ove stvari, bit će čovjek koji će se sjećati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah će ga potpomoći na zikru. Biće čovjek pronisliv. Biće čovjek pametan, razuman, razborit. A onda deseta i zadnja oporuka jeste, braćo moja draga, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ i ovo je moj pravi put, pa njega slijedite. Nemojte slijediti druge pute. Jer ćete na taj način otići od Allahovog subhanu wa ta'ala puta. Oto da vidi se pogrešno ubiđenje, pogrešna priča. Sufija koji kažu, a? Ima mnogo puteva do džennete. Nema, braćamo draga, puno puteva. Samo jedan put do Allaha subhanu wa ta'ala. Samo jedan put do dženneta koji vodi. A to je put koji mišao Allahu poslanik sallallahu To je put generacija ashaba, tabina, etba tabina. Ishodno tome, koliko se približimo poslaniku sallallahu alaihi i generacijama iza njega, prve tri generacije, svejedno po pitanju akide, po pitanju fikha, po pitanju džihada, po pitanju dave, naređivanja dobra, odvraćanja zla, i tako dalje, i tako dalje, i sve ono što znači vjera, koliko zauzimamo, toliko imamo pravo da se zovemo sljedbenici Allahu poslanika, sljedbenici sunneta, sljedbenici džemata. Pogledajte. A shodno tome, koliko se udaljimo po pitanju akide, po pitanju fika, po pitanju ibadeta, po pitanju džihada, po pitanju znanja, po pitanju bilo svih tih stvari koji znači, jer makar čitav dan čovjek govorio da je zrne, da je on ovo, da je ono. Makar buzo se u prsima ne znam koliko. Makar, braćo moja draga, donosio dokaze i argumente i čitav dan sjedio i raspravljao. Ništa mu to ne koristi. Leila, jedne Vasna Lejla, u Lejlu da krvu lehom bidar. Bila djevojka, kao kaže pjesnik, zvala se Leila. Svi željeli, svi govorili, a mladići, momci, Lejla je moja, Leila je moja. Ali pa mogu ljudi sanjati da su sljedbenici sunneta, da su sljedbenici islama, ha? Ali je pouka za koga kaže vela da ga želi. Pouka je za koga kaže Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu sallam. Koliko uzmeš od tih stvari, od tih osobina, toliko se približio Allahom poslaniku sallallahu sallam, koliko se udaljiš i ti i ja, dragi moji brate, toliko ne zaslužuješ i toliko se udaljavaš od ovog pravog puta koji je zacrtao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa na prašini pravi put, a se njegove desne i lijeve strane mnogo puta kao što je došlo predaje od Allaha ibn Suda radi Allahu ta'ala. Allah ta'ala